Ինչպես հայտնի է, քղամիտ սովորաբար անվանում են թակավորական կամ իշխանական ծիրանին, մեր ժամանակներում նաև դատավորական պատմուճանը, մի թիկնոց, որն ընդվում է որպես առաքինության, ամբասիրության, անաչառության խորհրդանիշ։ Միևնույն ժամանակ քղամիտը նաև այլ փոխաբերական իմաստ է պարունակում, ընկալվելով իբրև որևէ բան քողարկելու եւ այն դրական վեհ կերպարանքով ներկայացնելու միջոց։ Մի երևույթ, ինչին մենք կամա թե ակամա հաճախակի ենք հանդիպում։ Լինի դա տեղական բնույթի, թե միջազգային չափանիշի կատարված փաստ իրողություն։ Ու թեկուս կանխավ գիտենք, գիտակցում ենք այդ հորի երևույթի անխուսափելիությունը միջանձնային, թե միջազգային հարաբերություններում, սակայն այնուամենայնիվ դարձյալ զարմանում ենք, ինչու այդպես։ Զորորիրակ հայ հանրությունը քաջատեղյակ է միջազգային ճգնաժամային խումբ կոչվող կազմակերպության գործունեության բնույթին։ Ինչպես հայտնի է, այդ կառույցը, որի կենտրոնակայանը գտնվում է Բրյուսելում եւ որն իր դուստր գրասենյակներն ունի եվրոպական մի շարք մայրաքաղաքներում, միավորում է 5 մայրցամաքներից հավաքագրված շուրջ 80 մասնագետների։ Այն զբաղվում է տարբեր երկրներում հակամարտությունների ուսումնասիրությամբ ու վերլուծությամբ, իրավապաշտպան գործունեությամբ ուղղված մահաբեր հակամարտությունների կանխմանն ու զսպանը։ Գազམ་ակերպությունն այդ համատեքստում քանիցս անդրադարձել է նաև Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Եվ ահա միջազգային ճգնաժամային խումբը հերթական անգամ իր ուսերին նետելով առաքինության, ամբասիրության, անաչարության խորհրդանիշ քղամետը օրերս հանդես է եկել Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմի ամպերեն կուտակվել վերնագրով զեկույցով նվիրված Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում առաջացած առազմակահական իրավիճակի փորձագիտական գնահատմանը եւ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններին 40 էջից բաղկացած այդ զեկույցում անդրադարձ է կատարում խաղաղ բանակցությունների փակուղում հայտնելու պատճառներին, կանխատեսում է թե հերթական հնարավոր բախման դեպքում մարտական գործողություններն ինչպես եվրազմճակատի որ հատվածներում կընթանան։ Փաստաթղթում թեկուս անհամեմատ խտացված երանգներով արձանագրված են հանրահայտ իրողություններ, մասնավորապես նշվում է, որ որ Լեռնային Ղարաբաղում 2016 թվականի ապրիլյան բախումներից հետո Հայաստանը եւ Ադրբեջանն առավել մոտ են պատերազմական իրավիճակին, քան երբևէ 1994-ից ի վեր, որ կարգավորման գործընթացը լրջացած է ավելի գայթակղիչ դարձնելով ուժի կիրառման հավանականությունը առնվազն մարտավարական նպատակներով եւ երկու կողմերը ներկայումս կարծես թե պատրաստ են արշակատման։ Արկա լարվածություն ասում է զեկույցում կարող է վերաճել լայնացավալ հակամարտության, որը կարող է մեծ թվով զոհերի տեղիք տա քաղաքացիական բնակչության շրջանում եւ հանգեցնի տարածաշրջանային գլխավոր ուժերի Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջամտությանը։ Խմբի փորձագետները հորդորում են, որպեսզի Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները Ռուսաստանը, Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները մի կողմն են իրենց անհամաձայնությունները եւ համակարգված կերպով շնշում գործադրեն հակամարտ կողմերի վրա ներկայիս կաթվածահար վիճակից ելք գտնելու եւ բռնության վերսկսման վտանգը նվազեցնելու համար։ Նրանց գնահատմամբ անցյալ տարին բացահայտեց կարգավորման ջանքերի փխրունությունը։ Հայաստանը անհանգստացած Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությամբ եւ վրթովված Բաքվի հարաճուն վճռականությամբ պնդում է, որ բանակցություններից առաջ նվազեցվեն անվտանգության ռիսկերը, կոնկրետ իրականացվեն այդ կապակցությամբ Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի համաձայնությունները։ Իսկ Ադրբեջանը դժգոհ լինելով տևական ստատուս քոից եւ նրանից, որ հավելյալ անվտանգության միջոցները կարող են ել ավելի ամրապնդել այն, պնդում է, որ բովանդակային քննարկումները չեն կարող հետաձգվել։ Ըստ ճգնաժամային խմբի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները խոր անուստահություն ունեն միմյանց նկատմամբ եւ ի վիճակի չեն ճանաչելու դիմացինի շահերը։ Հաղորդակցության արդնավետ խողովակները լինի անznապես նրանց, թե նրանց կառավարությունների կամ հակամարտության գոտում ռազմական ղեկավարների միջև գոյություն չունեն։ Հետևանքն այն լճացումն է, որի պայմաններում որևէ միջադեպ կարող է իրավիճակը դուրս բերել վերահսկողությունից, հատկապես երբ երկու հասարակություններն էլ համակարծիք են, որ հաջորդ արժակապումն անխուսափելի է եւ որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի վերջնական կարգավորումը անհրաժեշտ է, եթե անգամ դա նոր պատերազմ է ընդհանրում։ Ինչպես տեսնում ենք, զեկույցի փորձագիտական գնահատականները գրեթե մոտ են իրականությանը, ասացի գրեթե։ Կանզի արկա իրողությունը, ինչպես նշեցի, ներկայացում է շատ ավելի թանձր գույներով, կան իրականում դրանք կան։ Մյուս կողմից այդ ամենը նկարագրվում է հիմք ընդունելով կողմերի հավասարեցման, համահարթեցման սկզբունքը, ինչպես որ դա սովորաբար արվում է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հայտարարություններում, երբ թե Հայաստանը եւ թե Ադրբեջանը միջազգային հանրությանը ներկայացում են նույնաչափ մեղքի բաժնով եւ հավասարաչափ պատասխանատվությամբ։ Բացառությամբ համանախագահների վերջին հայտարարությունից, որի մեջ հստակ նշվել է, որ հրադադարի խախտումն առաջինը նախաձեռնել է ադրբեջանական կողմը, իսկ հայկական կողմը ստիպված էր պատասխան քայլի դիմել։ Բայց քարը գլուխը թե ինչու այդպես համաչափ են ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության եւ միջազգային ճգնաժամային խմբի պահվածները։ Դա ի վերջո նաև հեղինակության գլխացավանք այդ կառույցներից յուրաքանչյուրի համար եւ թող իրենք տեսնեն իրենց գլխի ճարը։ Սակայն խնդիրն իրավիճակի գնահատման նմանության մեջ չէ միայն։ Այն ակնհայտ է նաև առաջարկվող լուծումներում, այսինքն զեկույցում գրեթե բառացիորեն կրկնվում են այն լուծումներն իրենց հաջորդականությամբ, որոնք շարադրված են մադրիդյան սկզբունքներում, Իսկ ինչպես հայտնի է, բանակցային գործընթացի առանց դարձած այդ տխրահարճակ փաստաթղթում գլխավորն ու առաջնահերթը հող կարգավիճակի դիմաց սկզբունքն է, ինչը նշանակում է ոչ այլ ինչ, կան 90-ականների սկզբի պատերազմի ընթացքում հայկական ուժերի ազդագրված շրջանների որոշ մասի վերադարձ Ադրբեջանին, Լեռնային Ղարաբաղի անորոշ եւ անհայտ կարգավիճակի դիմաց զուգորդված ուժեղ անվտանգության միջազգային երաշխիքներով։ Սակայն ուշադրություն է գրավում ճգնաժամային խմբի եւս մեկ դիտարկում առաջարկություն, որ կարծես թե համահունչ շնելով մադրիդյան սկզբունքների համապատասխան պահանջին, միևնույն ժամանակ բովանդակային առումով տարբերվում է նրանից։ Բանն այն է, որ նշված սկզբունքներում առաջարկվում է փախստականների վերադարձ նախկին բնակության վայրեր, ինչը զուտ ենթադրաբար կարելի է վերագրել նաև Ադրբեջանից բռնատեղահանված հայ քաղաքացիներին։ Թեկուս մեզ համար parzից է parze, որ Մինսկի խմբի համանախագահությունը տվյալ համատեքստում նկատի ունի բացառապես ադրբեջանցի փախստականներին, անտեսելով ադրբեջանից բռնատեղահանված ավելի քան կես միլիոն հայ փախստականների իրավունքները։ Միջներ ահա ճգնաժամային խմբի գնահատմամբ որն արձանագրվել է նրա մեկ այլ դերևս 2012 թվականի փետրվարին կազմված Ադրբեջանում ներքին տեղափոխված անձանց հիմնախնդրի լուծումը զեկույցում խոսքը վերաբերում է միայն Այդ փաստաթղթում օգտագործող արտահայտությամբ ասած, Լեռնային Ղարաբաղից եւ նրան հարակից շրջաններից բռնատեղ հանված 600.000 ներքին տեղափոխվածներին։ Բարձում է, որ այդ անձանցից շուրջ 400.000-ն ապրում է այնպիսի կացարաններում, որոնք չեն համապատասխանում տեխնիկական եւ սանիտարական նորմերին։ Իսկ 128.000 ներքին տեղափոխվածներ եւ մշտական բնակիչներ հակամարտ զորքերի շփման գծի անմիջական մերձակայքում։ Ինչպես տեսնում ենք, Զեկույցում խոսք անգամ չկա ոչ միայն Ադրբեջանից բռնագաղթած հայ քաղաքացիների, այլև մարտական գործողությունների հետևանքով Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Շահումյանի շրջանի, Գետաշենի ենթաշրջանի բոլոր հայաթափված բնակավայրերի, Մարտակերտի Մարտունու շրջանների մի շարք հայկական գյուղերի բնակիչների վերադարձի մասին։ Մի խոսքով, փորձեմ ամփոփել Միջազգային ճգնաժամային խմբի զեկույցներից մեզ համար վաղուց արդեն པարզ են դարձել կառույցի բարոյական կերպարը եւ քաղաքական կողմնորոշումները։ Տասնամյակների մեր փորձառությունից հստակ գիտենք, ուստի եւ կասկած չի հարուցում, որ այդ միջազգային կազմակերպությունը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի վերաբերյալ իր փորձագիտական զեկույցներում երբեք չի առաջնորդում համընդունելի իրավաքաղաքական ու բարոյական նորմերով եւ մշտապես հանդես է գալիս ադրբեջանամետ կողմնորոշմամբ։ Բայց ահա իմանալով հանդերձ ամեն անգամ է շարունակում ենք զարմանալ կամ վրթովել, ավելի ճիշտ վրթովված զարմանալ, թե ինչու այդ ասիճան կողմնապահ է նա իր դիրքորոշման մեջ։ Չէ որ ում ում, բայց միջազգային ճգնաժամանի խմբի քաջագիտակ փորձագետներին հայտնի են բուն հիմնախնդրի ցակման թե պատմաիրավական եւ թե իրավական ակունքները։ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության դրդապատճառները, այն կարգավորելու կոչված միջազգային նորմերը, որոնց շրջանակներում ահա քառոր դալիցի վեր շարունակում է բանակցային գործընթացը, ընդ որում ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության Հովանու ներքում։ Ավելին, զեկույցում անտեսվում է ԵՀԿ 1994 թվականի Բուդապեշտի գագաթնաժողովի եզրափակիչ որոշման հայտնի դրույթն առայն, որ Լեռնային Ղարաբաղը հանդիսանում է հակամարտության լիիրավ կողմ, հետևապես խոսք անգամ չի ասում բանակցային գործընթացին Ստեփանակերտի անմիջական լարժեք իրավահավասար մասնակցության մասին։ Անշուշտ, անկախ այն հանգամանքից, որ այդ տասնամյակների ընթացքում գործընթացը վերջնակետին չի հասել, այնուամենայնիվ բանակցությունների անժխտելի ձեռքբերում է հակամարտ զորքերի շփման գծում հաստատված հրադադարը։ Այո, հարաբերական է այն, բարբերական խախտումներով հակեցած, բայց ամեն դեպքում հերով է լայնածավալ պատերազմական իրավիճակից։ Այլ խնդիր է, թե հակամարտ կողմերից ով է ամեն անգամ նախաձեռնում այդ խախտումները։ Այլ խնդիր է, թե ինչու միջազգային հանրությունը ի դեմս ՄԱԿ-ի, ԵՀԿ-ի եւ նրա Մինսկի խմբի համանախագահության չի մատնանշում ուսաստում մեղավոր կողմին, չի պարտադրում նրան դադարեցնել մարդկային անիմաս կորուստների տեղիք տվող այդ խախտումները, լինեն դրանք դիպուկահարների կրակոցներ, տարբեր զինավեսակներից անկանոն կամ կանոնավոր հրաձգություն, հայրետանային կամ ականանետային արկակոծություն եւ կամ ինչպես անցյալ տարվա ապրիլի սկզբներին էր լայնածավալ պատերազմի վերսկսման փորձ։ Ցավոք հրադադարի հաստատումից հետո անցած բոլոր տարիներին, ինչպես քիչ առաջ նշեցի, միայն մեկ անգամ է, որ Մինսկի խմբի համանախագահները հստակ շեշտեցին այդ խախտումների նախաձեռնող կողմին՝ Ադրբեջանին։ Մենք հայերս իհարկե ցնծությամբ ընդունեցինք այդ իրողությունը, այն գնահատելով որպես միջազգային առաքելության հետագա ողջամիտ պահվածքի սկիզբ։ Հրադադարի պահպանման բանալի Սովորաբար մենք այդպես ցնծում ենք, երբ ամեն անգամ մի որևէ օտարազգի հյուր հայերեն որևէ բառ է օգտագործում իր խոսքում մեզ հետ առօրյա զրույցի ժամանակ եւ կամ այս կամ այն հանդիսության բարձր ամբիոնից, ընդունելով այն որպես անկեղծ բարեկամի պահվածք։ Հարց է ցակում, իսկ հետո ինչ։ Հետո ուրիշ ոչինչ, ամեն ինչ դարձյալ իր բնականոն հուն է մտնում։ Հյուրն իր գործին է անցնում, վայելելով իր արտաբերած մեն մի հատիկ հայերեն բարի թողած մեծ տպավորությունը, Իսկ մենք անվերապահ գողնակցություն ապրելով հայրենի նրա իմացությամբ, սակայն դարձյալ մնում ենք մեր հոգեհան հոգսոխնդիրների տեղապտույտում։ Օրինակն ինչու բերեցի, բանն այն է, որ մենք հայերս թողների վասել կարծես թե ապրում գործում ենք մեծ ընդհանյանի շիփ շիտակ Պարզամիտ Համբոյի հոգեբանությամբ, երբեմն անուշադրությամբ մատնելով բազազ արտեմների գոյության հավանականությունը միջազգային հանրության մեջ առհասարակ եւ մեր բարեկամ կոչվող պետությունների շրջանում մասնավորապես։ Մենք սովոր չենք գոնե փոքր ինչ վերապահությամբ ընդունել մեր հասցեին օտարների ասած որևէ հաճո խոսք եւ կամ մեր հակարակորտին ուղված նրանց սովորաբար չափավոր նախատինքը, որտիսին հնչել է Մինսկի խմբի համանախագահ դեսպանների վերջին հայտարարության մեջ։ Արդյոք էապես փոխվել է ԵՀԿ-ի վերաբերմունքն Ադրբեջանի նկատմամբ, երբ վերջինիս կամայական որոշմամբ փակվեց այդ հեղինակավոր միջազգային կազմակերպության գրասենյակը Բաքվում, եւ ապա նույնքան կամայական դիրքորոշման հետևանքով դադարեցվեց նաեւ Երևանի գրասենյակի ֆինանսավորումը։ Իսկ մինչ այդ փակվել էր նաեւ Թբիլիսիում գործող նրա գրասենյակը։ Արդյունքում ԵՀԿ-ն ներկայումս Անդրկովկասում չունի եւ ոչ մի հնակետ, որի միջոցով կարողանա իրականացնել իր կանոնադրական գործառույթները տարածաշրջանում։ Ավելին, համանախագահների վերջին հայտարարության վերահիշյալ շեշտադրումը արդյոք շատ է ազդել Բաքվի պահվածքի վրա։ Հազիվ թե կարելի ասել դույզնիսկ ադրբեջանական զինուժը շարունակում է հրադադարի խախտումները շփման գծում, իսկ Բաքվից Իլրումը նոր սպառնալիքներ են հնչում Արցախի խաղաղ բնակավայրերը հերահար հրետանային կրակի ենթարկելու հավանականության մասին։ Ընդհանուր առմամբ անզեն աչքով էլ տեսանելի է, որ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացում եւ այդ համատեքստում արկա իրողությունների փորձագիտական գնահատումներում շրջանառվում է համաեվրոպական մոտեցումը, ինչից չեն խուսափել եւ չէին էլ կարող խուսափել նաեւ միջազգային ճգնաժամային խմբի փորձագետներն իրենց զեկույցում։ Չէին կարող, քանզի լծված են նույն սայլին իբրև երկրորդ շարքի լծկաններ, որոնք պարտավոր են իրենց քայլքը հարմարեցնել առաջին շարքի լցկանների քայլքին։ Այլ կերպ հազիվ թե սայլը տեղ հասնի։